beste titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi gaur aste azkenarekin, hoi bezala Ateneoren txanda. Diversidad y unidad en la actuación social izeneko izketaldia alkaroan atuko dute Ateneo tarrek horretan gizarte ekintzen edukiak eta formak berra zertuko dituzte. Hoi bezala aste azkenean gaur, harratxaleko zazpi, terretan. Pedro Espadaran erakusketa kulturgunean ikus daiteke dagoeneko. Poesia eta arkitektura eskulturak izeneko erakusketa atzutik kulturgunean izango dugu. Ikusgai martxoaren bata arte zura naturala. Ikusketako eskultura ururen usagai, baina gu baino hobeki Pedro Espadaberak azaldeko dugu hau zuzenkilarun bat honetan egingo dituen bisita gidatuetan. Mendialdea bat eta bian aurre matrikulazioa hastear da. Txaiaren hogeian ostegun honetan hasiko da mendialdea bat eta bi eskolen aurre matrikulazioa gurasoak sei egun izango dituzte beren seme alaben izenak emateko eskola bietan eut matrikulazioa bultzatu asmoz kanpaina eredugarriak indi, egin izan dira berriozarren batetik instalazioen egokitzapena eta langileen egitea erakutsi asmoz mendialdea bat eta bi eskolek ate irekien jarduna egin bestetik mendialdea guraso elkar elkarteak bideo bat osatu zuen matrikulazio kanpaina bultzatzeko horretan, seme alabak deriduan matrikulatzeko arrazoian ez aurkezten zituzten jatorri ezberdineko hainbat guraso berrio zartar elkarrezketatzen ziren beraz, xabi, kanpaina txapela ala, kentzeko modukoa. Eta igande honetan, gizarte gaien labur metraiak gaztelekuan e, ikusgai, garazi. Igande honetan bai, berriozarko udala eta berriozar film skultural lantzeluzerekin kolaborazioan nikariari elkarteak, gizarte gaien amabi labur metrai proiektatuko ditu, prinsipioz, jarduera gazeen zazuzendua badago ere, helduak direnak ere ongi etorriak izango dira, itzordua igandean narratxaleko seietan gaztelekuan. Gaztelekuan. Euskarazko ipuinen aur lehiaketa. Euskarazko ipuinen aur lehiaketan parte hartzeko inarriak kaleratu dira dagoeneko. Horretan zehazten denez, lehiaketan lehen ezkontzako ikasleek parte hartu ahalko dute. Lehenengo eta bigarren mailako ikasleek ipuina marrazkien bidez garatuko dute bereziki, idatzeketako testua laburra izanik, hiru, lau bost eta seigarren mailako ikasleek ipuina nagusiki idatziz garatuko dute baina, marrazkiren bat tartekatzerik ere izango dute, lanak aurkezteko azken eguna, martxuaren hogeita maika izango da, eta lehiaketako oinarria kontsultatzeko iru ubebikoitz.berriozar.es edota eguzkiplaza.net Música Eta zorrokakoak adi mendira doazte. Mielaren da berroita mezortzi metro dituen adi mendira joateko ateraldia prestatu dute zorrokakoek. Ateraldiak Euskararen erabilpena mendizaleen artean bultzatzea du helburu Urkiaga portutik ekingo diote mendiari eta ordu bat eta berroita bos minututan mendigailurrera iritsiko dira. Eta boxeoa zarituko gara kiroleen atal eh, honetan, garazi? Boxeoa zarituko gara bai xabi jakin ezan genuen ez Martzelo Ferreira Berrio Zartarrak boxeoko mundiala jokatuko du urrengo astean guk espero dugu aurten ere txapeldun izatea eta honela tituloa berritxita Berrio Zarrera itzultzea. eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi. Zerua odeitxu egongo dela eta ratxelde gauean partez odeituak gilditzen joango dela justuki zaparra da txikiak botako ditu eta ratxelde gabean atertzera egingo du xabi. Ipar mendebaldeko aizeo luzie biliko da, gabean egu mendebaldera aldatuz eta temperaturan, ten temperaturak barkatu aldaketarik ez. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian FMko eun puntu zortzian edo ordu oro interneten heuzkiplaza.neten.